Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում հանրապետական հակապալարախտային դիսպանսեր Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Պալարախտն աշխարհում լայն տարածված հիվանդություն է, չնայած նրան, որ պալարախտը այժմ բուժելի է, սակայն խլում է ավելի շատ երիտասարդների, տարեցների, երեխաների կյանքեր, քան մեկ այլ վարակիչ հիվանդություն։ Պալարախտը ավելի հաճախ վնասում է թոքերը, սակայն հիվանդությունը կարող է վնասել նաև մարմնի մյուս օրգանները, ինչպիսիք են ապշահանգույցները եւ ոսկորները։ Մարտի 24-ը Պալարախտի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Մարտի 24-ը ոչ աշխատանքային օր էր, սակայն Հանրապետական հակապալարախտային դիսպանսեր Փակ բաժնետիրական ընկերությունում օրն առանձնացվեց։ Զրուցակցուհիս տնորեն Կարինե Անդրյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Կարինե։ Այսօր մարտի 24-ն է, Պալարախտի դեմ պայքարի միջազգային օր, թեպետ նորից նշեցի ձեր բուժակի հետ քիչ առաջ զրուցում էի բուժակի հետ, առողջապահական համակարգի համար ոչ աշխատանքային օր է, սակայն դուք ներկայացել եք աշխատանքի եւ պատմեք օրվա մասին, խնդրեմ միջազգային կազմակերպությունները նշում են մարտի 24-ը որպես միջազգային տուբերկուլոզի դեմ պայքարի օրը։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ պայքարը կատարվում է մենակ այդ օրվա համար։ Ամբողջ տարին մենք ուսումնասիրում ենք մեր բոլոր հիվանդներին ստուգումներ ենք անցկացնում ու եթե հայտնաբերվում է տուբերկուլոզը, համապատասխան բուժում են ստանում մեր բոլոր հիվանդները։ Ուղղակի մարտի սկզբներին մենք մեր լուսավորչական աշխատանքը մի քիչ թարմացնում ենք մեր բնակչության հետ, մեր բուժ աշխատողների հետ։ Այս տարի այս շաբաթը անցը կացրել Արևիկ բժշկական կենտրոնում մեր մանկաբուժների հետ այդ աշխատանքը եւ ունենալով այն դեպքերը, որ անցած տարի մենք ունեցել ենք մի քանի նոր դեպք հենց պատանիների հայտնաբերման գործում ու դա արի թահանտեսացել որ առաջի հերթին մենք իրանց հետ զրույց անցկացնենք եւ երեխաները ամնանուրբ օրգանիզմա ու եթե գալիս են իրանք են պատանյական շրջանում Ուզում եմ նշել, որ մարտ ամսվա մեջ մենք կատարել ենք տարբեր միջոցառումներ։ Օրինակ, Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակbaşնի քրական ընկերությունում պատանիների դերահասների հետ կազմակերպել ենք դասընթացներ։ Երեխաներն ունեն շատ նուրբ օրգանիզմ, որտեղ այս կամ այն հիվանդության հարուցիչը կարող է շատ ավելի արագ եւ համարձակ մուտք գործել։ Պատանիները եւ դերահասները ցավոք լուրջ վերաբերմունք չունեն իրենց առողջության հանդեպ։ Որոշ երիտասարդներ հիվանդացել են պալարախտով եւ լիարժեք բուժում ստացել մեզ մոտ։ Քաշաթաղի շրջանից մի երիտասարդ աղջիկ այսօր էլ շարունակում է բուժումը։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բժիշկներ առանց սահմանի ֆրանսիական կազմակերպությանը, Հայաստանի Հանրապետության Աբովյան քաղաքի հակապալարախտային դիսպանսերի տնօրինությանը, նշեմ, որ մեզ են տրամադրել դիագնոստիկ սարքավորում, որի օգնությամբ մենք կարողանում ենք վաղ շրջանում հայտնաբերել պալարախտ так и своевременно начать лечение. Նշեցիք Տիկին Կարինե, որ պատանիների եւ դերահասների շրջանում բնակավարում գրանցվել են նոր դեպքեր, ինչ է կարել այդ ուղությամբ կանխել եք այդ պատանիները արդյոք ներկայացել են ձեզ мод? Все дети, обращающиеся к нам, получили соответствующее лечение. Также у нас среди всех детей, в принципе, выявлены были формы туберкулеза не опасные для окружающих. Ага. Это в камину при сдаче анализов мокроты. И только единственное у нас была девочка контактная с больным устойчивым туберкулезом из Кашатавского района, которая получает лечение по настоящее время, соответственно, у себя в районе. Այսօրվա դրությամբ քանի հիվանդ ունեք Количество больных э, в течение последних лет э, относительно уменьшается, учитывая, что с 1997 года мы работаем по протоколам ВОЗ, и нам помогали в этом врачи без границ отделения Франции, а также у нас тесное сотрудничество с Республикой Армения и Центром борьбы с туберкулезом в городе Абовяне. Мы имеем возможность получать бесплатно все необходимые противотуберкулезные препараты, а также лабораторные принадлежности, необходимые для исследования анализа макска мокроты. Также в прошлом году с помощью центра Изобовяна мы получили диагностический аппарат, который позволяет в течение нескольких часов нам исследовать анализ мокроты и выявить устойчивость к одному из основных э, противотуберкулезных препаратов крифампицину. Это дает возможность... Это позволяет нам на ранних этапах выявить и положительный анализ мазка мокроты, даже если при бактерии бактерископии мы определяем отрицательный э, результат, и сразу нам дает возможность выявить и устойчивые формы туберкулеза. А вслед за выявлением уже следует, естественно, и более правильная выбранная схема лечения больного որը հուզում է բոլորիս, առավել եւս ձեզ, ձեր բոլոր աշխատակիցներին, դուք ունեք ստացիոնար բաժանմունքի նոր մասնաշենք։ Սակայն այս հին Մասնաշինքը դարձյալ մնում է նույն վիճակում, որ բնականաբար չի տրամադրում լավ տրամադրություն, լավ դրական լիցքեր չի հաղորդում ոչ հիվանդներին, ոչ լրագրողներիս նույնիսկ։ Իշ կարող եք ասել այդ մասին։ Учитывая, что более 20 лет мы работаем по протоколам ВОЗ, и это нам помогло обеспечить всех наших больных, выявляемых бесплатным лечением, и также существует лечение, которое проводится и для устойчивых форм, и с помощью врачей без границ и представителей из Армении нам удалось снизить количество стабилизировать и уменьшить рост туберкулеза среди нашего населения. И также у нас на сегодняшний день нету больных хроников. Это как раз способствовало тому и придавало нам все-таки силы в нашей работе, в нашей дальнейшей тактике по отношению к нашему населению в плане выявляемости и лечения. И даже хотя мы с 99 года у нас было построено стационарное отделение, и тогда мы впервые начинали там лечить больных устойчивыми формами туберкулеза, но с прошлого года, уже начиная с февраля, это здание, опять же, с помощью финансовых вложений врачей без границ, а также и нашего правительства, нам удалось провести ремонт в отделении. Хотя здание маленькое, но нам удалось отделить всех больных, и бока плюс больных, первичных больных, и также с устойчивыми формами. И имеются отдельные палаты, санузлы и нормальные условия для лечения этой болезни. Այո, մի քանի տարի առաջ դիսպանսերի ստացիոնար բաժանմունքը վերանորոգվել էր, սակայն հին մասնաշենքը գտնվում է խարխուլ վիճակում։ Հարցը օրակարգի մեջ է եւ հուսանք, որ օրերս կսկսեն հին մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Վերջում ուզում եմ ռադիոն կներներին Արցախի բնակչությանը տեղեկացնել, որ մեզ մոտ կան բոլոր պայմանները եւ հիվանդության առաջին նշանները ի հայտ գալու դեպքում անհապաղ դիմեք մեզ եւ դուք կստանաք անվճար եւ լիարժեք բուժում։ Կարինե Անդրյանին լրացնում է հակապալարախտային դինսպան Սերփակ բաժնետիրական ընկերության բուժակ Վրեժ Հախումյանը։ Պարոն Հախումյան, մարտի 24-ը Պալարախի դեմ պայքարի միջազգային օրն էր։ Թեպետ այդ օրը գրաֆիկով առողջապահության համակարգում ոչ աշխատանքային օր է, սակայն մենք հանդիպեցինք, ողջվեց, որ ձեզ համար աշխատանքային օր էր, նորից միջոցառումներ, նորից զրույցներ, ինչպես առանձնացավ օրը ձեր կյանքում, խնդրեմ։ Մարտի 24-ը ամբողջ աշխարհում նշում է միջազգային պայքար պալարախտի դեմ օր։ Այդ օրը տարիներ առաջ գերմանացի գիտնական Կոխը հանրությանը գիտնականների ներկայացրեց տուբերկուլոզի բացիլը, որը ինքը հայտնաբերեց։ Մարտի 24-ին ներկայացրեց այն օրը, որը միջազգային պայքարի նշում ամբողջ աշխարհում։ Տեղեկություններ ունեմ նաև, որ մարտի 24-ը նաև կողի ծննդյան օրն է։ Եվ զուտ այդ օրերը ելնելով նշում էին մարտի 24 միջազգային պայքարի պալարախտի դեմ։ Ահա, ինչպես առանձնացավ օրը հակապալարախտային դիսպանսերում։ Հակապալարախտային դիսպանսերում ունենք սենյակ, որտեղ բժշկական ուսումնարանի ուսանողները գալիս են եւ եկել են մեզ մոտ դասընթացներ են անցկացվել, ինֆորմացիա են տվել բալարախտի մասին, բալարախտի նշանների մասին, պաշտպանվելու մասին եւ այդ նույն ծրագիրը, որը բժշկական համասարանին տալիս ենք, ավելի մեծ մասշտաբով ներկայացնում ենք հիվանդների ընտանիքների անդամներին, բնակչությանը, շրջաններում նոր բուժկետեր բացելու դեպքում բուժքույրերին եւ գյուղերի բնակիչներին։ Առիթից օգտելով ցանկանում եմ ասել, որ բալարախտի ախտանշաններն են հազ, ավելի քան 3 շաբթից ավել, հազի մեջ երբեմն խորխ, խորխի մեջ երբեմն արյուն, քաշի կորուստ, ջերմություն, գիշերային քրտնադադրություն, ախորժակի թուլություն, ցավեր կրծքավանդակում եւ եթե բնակության մեջ կան մարդիկ, որոնք ունեն տվյալ ախտանշանները, գուցե եւ 2-3 ախտանշաններ լինեն թվարկածներից, պետք է անհապաղ դիմել Ստեփանակերտի հակապալարական դիսպանսեր Բաղրամյան 11 հասցեով որտեղ մեր հիվանդանոցի դիսպանսերի բժիշկների կողմից բուժումը կիրականացվի լրիվ, անվճար եւ դեղերը կտան անմիջար ձևի բուժումը դեղերը տալիս են։ Պարոն Հախոբյան, ուզում եմ ձեզ հղել այսպիսի մի հարց։ 19-րդ դարում ընդհուպ միջև դարի վերջ Պալարախտը ավերում էր մարդկային կյանքեր, մենք կորցրեցինք հանճարեղ բանաստեղծներ, լավագույն ազնվորություններ։ Այսօր բժշկությունը պալարախտի հետ դույով է խոսում։ Դա այդպես է։ Տարիներ առաջ պալարախտը դժվարությամբ բուժվող հիվանդություն էր, տարիներ ասելով առաջ 20-30 տարի առաջ։ Միջև պատերազմը սկսելը Արցախյան պատերազմը կոմունիստների ժամանակվանից պալարխտո հիվանդին վատ էին վերաբերվում բնակչությունից առանձնացնում էին, բայց բնագիտությունը զարգանալով, բժշկությունը զարգանալով եկել են այն եզրակացության, որ բալարախտի բուժման հեշտ ձև կա, նոր մեթոդներ կան, նոր դեղորայքներ կան, որոնք բուժում են ավելի կարճ ժամանակում, այսինքն 6 ամիս ամենակիչը եւ այնպիսի դեղորայքներ են, որոնք հեշտությամբ հիվանդ ընդունելով լրությամբ ապակինվում է։ Բալարախտը փոխանցումը կատարում է օթակաթիլային ճանապարհով, եթե վարակիչ պալարախտով հիվանդը ժամանակին չդիմի բժշկի եւ չբուժվի, ապա այսինքն այն պայմանները չստեղծվի հիվանդի համար, Փարքասում կան այնպիսի պայմաններ, որտեղ վարակիչ պալարախտո հիվանդին առանձնացնում ենք, բուժում իրականացում է, ունենք լավ մասնագետներ, լավ բուժանձնակազմ, եւ եթե չլինեն այդպիսի պայմանները, ապա հիվանդը կարող է շրջապատին մեկ տարվա ընթացքում վարակել 15 հոգու։ Եվ ձեր խոսքը առիթից օգտվելով մեր ունկնդիրներին, որտեվ ունեք երկար տարիների աշխատանքային փորձ, կարծում եմ դուք ասելիք կունենաք ռադիոունկնդիրներին մեր բնակչությանը, առողջություն հաղորդաշարի ունկնդիրներին, խնդրեմ։ Բալարախտը շատ լուրջ վարակիչ հիվանդություն է որի առաջացման պատճառը հանդիսանում հենց բալարախտի բացիլը։ Մեծամասնությունը լինում է փակ տեղանքներում, խոնավ մութ սենյակներում։ Հարկավոր է որպեսզի բնակչությունը տեղյակ լինի, որ միշտ պետք է սենյակները լուսավոր լինի, արևոտ լինի եւ ցանկացած ախտանշանների դեպքում անհապաղ դիմել բժշկի, ասինքն անհապաղ դիմեն ախտանշանների դեպքում պետք է անհապաղ դիմել բժշկին եւ բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, ընդհանրապես բժշկության մեջ ամեն բնակավարում, ամեն տարի նոր մեթոդներ են իրականացում եւ ցավոք սրտի մեր բնակչության մեջ կան այնպիսի մարդիկ, որոնք վախում են որ เป զի իրենք իրենց մեջ կանան եզրակացություն կարելի է արդեն դիմել բժշկի այս կամ այն հիվանդությունները բուժելու համար։ Բալարախտը դա մի փոքր թեթե հիվանդություն կարելի համարել, որը ավելի հեշտ բուժվող է, եթե հիվանդի կողմից եւ բժշկի կողմից բոլոր իրականացված դեղերը խմում են Բարեկամներ, դուք լսեցիք հաղորդում Հանրապետական հակապալարախտային դիսպանսեր Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Ավարտեցինք օրվա թողարկումը։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։